Emigani esura ya 11 Omunzani ogutaina mazima gutama omukama Kyonka ebipimo ebiribyo bimushemerera Eikuru bizarukwanamu ekiem Kyonka obumanyi bugirwa abetoyo Obwesi gwabo mugorogoki nibo bumuhabura Kyonka obulyalya bwengobya bubaisa Orufuka rwaizire eitunga tirigashyakantu kyonka obugorogoki burokora omuntu omumikono ya rufu Obugorogoki katetere bumwikaza omumazima kyonka omubi obubibwe nibwo bumuisa Obugorogoki bwomugorogoki bumurokora kyonka engobya ziitwa obunyama kafa ka eshubiye ewao neshubi yatatina ruanga efabusha omugorogoki akabi akakirao kionka omubi agwa omukabi ako akanwa katali kutina ruhanga kaisa mutayiwe kionka omugorogoki obumanyi bumurokora omugorogoki kabage ekigo kishemererwa no mubikafa abantu bashemererwa muno omugisha gomgorogoki gugiza ekigo eiranga kyonka kanwa ko mubi kaisha ekigo ekyo agaya mutaiwe abatai na magezi kandi owa magezi ayesiza omuntu agonza okubarura amakuru ayata enama kyonka omwesigwa abikai megyo omumoyo mbali abahanuzi batali abantu bafa kandi mbali abategeki bangi habao emirembe ayesimbira owatali kumanya ayejuma kandi atagonza kwesimbira banu agira emirembe omukazi ayekunira akunirwa nabashaija entwagu batunga omushaija omufura ayegasira kyonkai omukatiri ayeshasa omuntu mubi abona emperwa mu kulyomejanya kyonka akora ebyobugorogoki abona emperwa emusaine aliguma omubugorogoki alirora kandi akora kubi alifa abo mutimagubi omukama tabenda nakake na kyonka abakora ebyobugorogoki abashemererwa Omanyire kimo okwo omubi ataliburwa kibona bonyo kyonka abalibagorogoki balirokoka Omukazi murungi ataina magezi nashusha ashusha empeta ye zahabu omunyindo yempunu Omugorogoki ebyagonza biba birungi kyonka ebyomubi ashubira bimurugiramu ekibona bonyo omuntu a alitunga ashageo kandi aima aburabulirwa omuntu enfura alitunga kandi ajuna abanu alijunwa alikuima abantu engano bamurama kyonka agibaguza bamuwa omugisha aitanira kukora kurungi agonzibwa kandi aitanira kukora kubi aterwe naku ayesiga eitungalie alifa kyonka omugorogoki aligeija nkakababi kabisi aisa ekaye omwaga aliyimukabusha kandi omufera alibamwiru womumanyi ebyomugorogoki akora bibamuti goburora kyonka obutakwata mateka buisa komugorogoki araba abona ekibona bonyo omunsi Isirero mubi no mufakale balishurwaki